Bidaia? Nora? Gure historian barrena. Oh, zer da? Gure historian barraztua. Eta nola egingo dugu bidaia? Likidatuko zaituzte. <laughs> Ba gure gaurko kultura tala abiatuko dugu gaurkoan ere eta gaur liburu batetik aratago doan egitasmo baten inguruan emintzatuko gara. Lur eta Amets Euskal Herriaren historia izeburupeko proiektua aurkeztu baitute duela gutxi. Euskal Herriko ikastolak Katxiporretak eta Elkar argitaletxeak batera pentsatu eta garatutako proiektua dugu hain zuzen Lur eta Amets Euskal Herriaren historia izeneko lana eta hartara ba, hainbat bide hartuz e, usta eder bat dute plazaratu gaztetxo zein aurrentzako. Honen inguruko argibide zonbaitzu bilduko ditugu orain, besteak beste, haintxine mendizabalekin, mintzatu baikara, proiektuaren koordinatzaiarekin eta berauk, Ba, egin duten lanaren inguruan, zera kontatu digu. Iparraldeko itxasertza, gazteiz, asturiarren menpeko batzuk, eta iruña, baskoien hiriburu e, bai, egia esan, ez gara konformatu, ba, bueno, liburu batzuk argitaratzearekin, baizik eta iruditu zaigu aurreta gazteen gana iristeko, eh, beste baliabide batzuk erabi behar genituela, eta, bueno, dakeguna eh, egiten <laughs> hasi ginen, liburuak lehenengo, e, jokoa, joko bat ere egin dugu, mai joko bat, abesti bat sortu dugu, e, atari digitala sortu dugu, e, animazioa ere egin dugu, ba, nolabait ere baliebide guztiak, alizan ditugun guztiak erabili mhm. ditugu. Bai, e, ikastolen elkarteak, Euskal Herriko ikastolen elkarteak, e, katxiporretak eta elkar argitaletxeak osatu dute e, irukoa, eta bueno, iruren artean e, pentsatu eta garatutako proiektua da. Bakoitzak bere arloan badu esperientzia, batzuk edizioan, beste batzuk e, testu bintzan, e, ikastetxeetan eta eta isialdian, ez? Eta iruren aportazioa iruditu zaigu ba interesgarria. Tira, Carly, la libérala. Bai, e, ale, gure lehenengo asmoa eta utxunerik eh, handiena aurreta, gaztetxoen mundu horretan ikusikten gendun, ez? E, gerora, ezagutza liburua batez ere oinarri hartuta, ba, konturatu gera divulgazio liburu oinarrizko badala, ez? Eta gaztetxo izuzendua egon arren, egia esan aukera, irakurketa egiteko aukera ematen du baita helduei ere. Ipuiak gehiago daude zuzenduta aur txikiei, ez? irudimena, fikzioa baliatu gera horretarako. Bai jokoak mila eta galdera ditu eta benetan <laughs> pixka bat jakin behar da galdera guzti hori erantzuteko eta bueno, pues eldu ere bada. Eta atari digitala ba, bada, sarean eh, eldu eta gaur eta gazte guztiak ibiltzen dira eta bueno, ba, azkenean bai, eh, eh, ikuspegi zabala du eta jende askoren gana ibiltzen nire. <laughs> Zer moduz bidaia? Buah, hitzel! Aia, aizuea egin hori. Gu bada Ba Euskarri ezberdinetara ekarria bada, lur eta amets Euskal Herriko historia izeneko proiektua dagoeneko kalean da, eta ipuinetara begira jarriko gara orain, ipuinak eh, atondu dituen usue alberdiren adirazpenak ere gurera ekarri nahiko genituzkelako izan ere, usue alberdik hauen nondik norakoak asplikatu baitizkela saiatu naiz batetik, bueno, pertsonaiei lehenengo nortasuna ematen, izaera bat markatzen lurri ametsi andereri eta baltasarri, eta izaera hori mantentzen, ba, ipui guztietan e, barrena. Bestetik, e, ondo uztartzen aipatu den zorroztasun zientifiko edo historiko hori, errigore historiko hori, eta ipuien kalitatea edo interesgarritasuna, Eta azkenik, e, ipui bakoitza espazio gaur egun identifikagarri batean kokatzen, pentsatuz e, umeentzat eta gaztetxoentzat polita izan daitekela benetan toki horietara joan eta irakurri duten hori edo buruan imaginatu duten hori ba, kontrastatzea gaur egun ikusten dutenarekin. E, bederatzi ipui izango dira hasiera batean, naiz eta bueno, ez dugun deskartatzen gehiago ere izatea, dorkizunean, eta sortzi idatzita daude, hiru kalean, hiru labean, eta, eta beste e, bi idatzita daude. E, lehenengo ipuia historia aurrean kokatzen da, memoriaren eiza, e, izena du, eta ipuia hau da, agian, e, aurreikusgarriena edo, bueno, ez, e, tipikoena, esan dezakegu, e, ekaingoko bazuloan kokatuta legoke, eta eizaldi bat e, kontatzen da, bertan, eta pertsonaien aurkezpen moduko bat ere bada. Horrezagutuko ditugu akzioan, lur, amets, baltasar, eta e, andere, amona. Bigarren zubia da unai idatzi duena, azaparra zubian, antzinaroan kokatutakoa erromatarren garaian, bastanen, eta Euskaldunen eta erromatarren arteko bizikidetza erakusten du. Erromatarrek preso hartuko dituzte lurreta amets eta lan behartuak egitera derrigortuko dituzte, zubi bat eraiki beharko dute, eta kontatuko digute ba ezetelik bidez lortzen duten zubi hori garaiz eh, amaitzea. Hirugarrena, haizeak eraman zuen mapa, tuteran kokatua dago, zortziron da hogeita laugarren urtean, behar Tutera musulmana ezagutuko dugu, banukasitarrak, musa bigarrena, eneko aritzaren asmoak, rankoen kontra borrokatzeko anai ordeari musa bigarrenari nola laguntza eskatzera joaten den, eta hor ikusiko ditugu mugitzen, ba, pertsonaiak. nahiak. urraren Laugarrena goien diaroan dago kokatuak, gazte izen, mila urte inguruan. Gremioen gazteiz, erakutsiko dugu, amona galdu egingo da eta bikiek ginkan moduko bat osatu beharko dute gazteizko kaleetan barrena, ba, pistak batuz amonaren gana eh, iristeko horrela bertako ba, kaleak, eh, gremioak eta bizimodua izango ditugu. Boskarren ikuia, laro amoren altxorra, e, zugarra murdin kokatzen da, inkisizio garaian, eta umeek amonari eta haren bikote grasianari lagundu beharko diote inkisidariak garaitzen, magia, ezagutza naturalak, herritarren arteko elkartasuna eta hainbat gai ikusiko ditugu ipuiontan. Ondoren dator mila eta seireun garren inguruan Baionan, kokatutako Baionak tipiko piratak, ipuia, bueno, amets, ipuio lur eta andere, baionan bizi dira, pobreak dira, eta jakingo dute Parisko dana batzuek dantzaldi bat antolatuko dutela, irian, baina dotore jantzita joan ezean, ba ez diotela inori sartzen utziko, beraz, lortu barko dituzte, ba, oial garespiak, zetazko arropak, eta beraiek ez daukate alakorik eta, bueno, zagutuko ditugu Baionako portuko merkataritza, piratak eta beraien abenturak, ba, festa horretara joan eta txokolatea probatu, lehen aldiz, probatu ahal izateko. Bidaia bat egitera! Bidaia? Nora? Urrena, ja, aro gara ikidean, e, eh, bueno, hauek behin-behinekoak dira, oraindik e, idatzita daude, baina ez daude argitaratuta, beraz, bueno, zazpikaleetako eskola izango litzake lehenengo e, behimeneko izenburu hori, Bilbon, emeretzi garren mendearen amaiera amaiera, no, garren mendearen hasi kozatutako ipuia, eta bueno, Bilbo ikusiko dugu borborka ipui hortan. E, umeek eskolatik piperre egingo dute, eta hiriaren baitan egosten ari dena ezagutuko dute. Langile borroka, emakumeen borroka, abertzaletasunaren sorrera, Ipuiaren ondoren, e, frankismo garaiko donostian, eh, sartuko gara, mila bat zirun da berrogeita bigarren urte eh, inguruan, eta handere Elbira Zipitriaren alterrego bilakatuko dugu, eta bueno, euren mart, etxean martxan jarriko duten eh, ikastola. Ezagutuko dugu ikasketa metodoak, klandestinitatea, religioaren indarra eta bar. Eta oraindik idazteko dago, baina bueno, klarinaren barruan 80 garren hamarkadan e, nire jaioterrian elgoi barrean kokaturiko e, beste beste ipui bat. Orduan hori da gutxi fikzioan planteatzen den bidaia. Ba, bidai ezberdinak ikusten duzuenez proposatzen dituztenak eta Euskal Herriaren historian barrena ere, Jakizue, eh? gogoan hartu, ezagutza liburuaz gain, eta usue alberdik, aipatu izkigun ipuinez gainere, badirela jokoak ere atondu dituztenak, galdera erantzunen mailoko bat ere, plantan jarri baitute besteak beste. Ba, informazioa nahi baduzue, webune bat emango dizuegu honen inguruan ba espreski hitz egiten duen lur eta amets historian.eus ataria ere atera baitute plazaratu baitute Aure lurraren ametsa da Aure ametsaren chatting. Kultur Alea. Good morning, New Orleans. 10 years after Katrina, and we are still here, bastards. The weather's hot, and today the Basque musician Fermin Muguruza is coming to New Orleans to meet different musicians and give their tracks that New Orleans flavor. It's going to be a New Orleans Basque clash. Bazken egunotan ere, Fermin Muguruzaren dokumentalaren trailerra ere ezagutu izan dugu, interneten eskegi baitu, ba nola izenburupeko dokumentalaren eh, trailera. Euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesezko azpitituloekin ikusi al izango dugu dokumentala abenduaren iruan, orduan plazaratuko baitu Fermin Muguruzak bere azken obra. DVD dokumentalarekin batera, amar kantuz borobilduriko zede bat baitu plazaratuk Gogoan hartu, orain dela gutxi, jakin arazi zuela, Fermin Muguruzak New Orleanseko bidaia egintzula eta ango musikari batzuekin, ba, proiektu bat burutu izan duela. Dokumentalean, Amar Urte Igaro eta Katrina Urakanak izan dituen ondorioak izpide eh, izan dituzte eta lekukotasunak eh, beraz eh, biltzen dituelarik eta kantoekin tartekatuz ba, dokumentala du borobildu. bildu. Ba, esan dako, abenduaren iruan bada, estrenatuko du Fermin Muruzak bere azken obra. Horain, neik batio kende, bordeak, nik esan dakoan, bat zizoro bantzan. You might say voodoo shop on Bourbon Street, but that's not really what we do with voodoo. We use voodoo to heal people. We did a certain amount of hip hop in our studio, enough so I knew the folklore of the different policemen that would shake down all the drug dealers. Oh, call me a witch, cause I'm a witch. I say that all the time. That makes them crazy. Just because they can do what they want, you know, they make them crazy. But just don't get caught by the police so you can go to jail. Bounce, black hole, bounce, bounce. If it wasn't for us and having that will, that strong will to bring our city back to what it once was, we wouldn't have New Orleans today. Stop! Ten years after Katrina, New Orleans has become gentrification ground zero. Disaster capitalism is big business. Second line is really the spirit of the people. We celebrate life we celebrate death. You can't expect to move into a neighborhood that is the birthplace of jazz of all things where they have second lines and the neighborhood associations are very like fascist so all the fascist element of america coming out ah, you know you can't expect to change the culture that makes this city so unique. Goraria, that, you know, uh, this, these songs are, um, it became a part of Louisiana also. <laughs> Goraria, Goraria, hey, Goraria, Goraria, ho. Bauntar arte gaurkoan entzule. Nire aletik besterik ez, bihar arte eta ongizan naio. Thank you. il siltä sun leitsetik. Leonard Peltier free, munduaren bizkarretik. Oh, oh, oh, yeah. Leonard Peltier free. Donald Peltier free! From where I stand. irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. ditik, ez!